tractatus decimus quartus item alius de iunio decimi mensis in dominico agro dilectissimi cuius operari isomus oportet nos prudenter atque vigilanter spiritualem exercere culturam. Ut perseveranti industria, quae legitimis temporibus sunt exequenda curantes, de sanctorum operum fruge letemorum, si pigro ozio et inerti desidia neglegantur terra nostra nihil generosi germinis pariet et spinis ac tribulis obsita non producet quae condenda sint horeis, sed quae urenda sint flamis. Ager autem iste dilectissimi rorante de super gratia Dei, fide munitur, ieiunies exaratur, elemosinis seritur, orationibus fecundatur ut inter plantationes rigationesque nostras nullius amaritudinis radix pululet nec se incrementa coiusquam noxiae stirpis atolant sed ene cato omni semine viciorum convalescat seges leita virtutum. Ad quam diligentiam omni quidem nos tempore pietas adhortatur, sed in his diebus, qui huic operi sunt specialius prestituti, maior animositas, et cura est excitanda fervencior, ne quod pium est agere non indictum, impium sit neglegere predicatum, decimi iteque mensis iunium ad quod caritatem vestram religioso proposito novimus preparatam ut un animiter auxiliante Christo celebremus hortamur hortamur monentes ut unus quisque secundum mensuram possibilitatis quam accepit a Deo, in bonis operibus enitescat, quia et inimici nostri, qui nostra santificazione torquentur, in his diebus quos ad maiorem observantiam novis dispositos esse noverunt vehementius seviunt et subtiliore insidiantur astutia ut alius imitendo metum in opie de largitatis expenses, alius iniciendo tristitiam de labore iuni quam plurimos a consortio huius devotionis abducant contra quas temptationes dilectissimi vigilet in nobis P cordis intensio et a Christianis mentibus cogitationis diffidentiae repellantur modicum est enim quod pauperi satis est nec victus ilius nec vestitus onerosus est vile est quod esurit vile quod sitit et nuditas quae indiget operiri non poshit ornari et tamen dominus noster tam pius operum nostrorum arbiter tam benignus est estimator et Ut etiam pro calice aquae frigide sit premium rediturus. Quia justus inspector est animorum, non impendium solum operis, sed etiam affectum est remuneraturus operantis.